для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. самотны ліхтар утвараў дасканалую сцэну для крывавай дзеі. Праўда, кроў чамусьці не пралілася, хаця шабля лёдніка ізно мільгала з вар'яцелым метраком, а нападнікі не былі баязліўцамі. Некалькі драпінаў для шляхціца гэта як павуцінне наліпла. Раптам усё скончылася. Найміты гэтак жа абыякава адступіліся, разышліся – Лёднік застыў з дзвіма шавлямі сваёй і чужой падманліва спакойна, як чорная змяюка імклівага кітка, якой не ўсочыш, пранціш спінай да спіны прафесара, трымаў абедзвіма рукамі палаш і аж тросся ад жадання ўсіх пакрышыць. Жывапіснасць сцэны была ацэненая дэманстратыўна пляскаючы ў латкі да ахвяр нападу, падыходзіў прыемнай знешнасці малады пан у нямецкім строі. Дыяментавыя гузікі на модным шэрым камзолі і пярсцёнкі на пальцах зялі нават у цьмяным святле ліхтара – а белые шелковые панчохи были белыми, что свечило, что пан не перся пешки по мокрых вилинских вулках, а приехал сюды у карете. А наконт приемной знешности, дык есть э, такие твары, якія тяжко описать, яны небыта призначенные, каб выкликать доверп. Такіх людзей першымі ўспамінаюць, калі прыкідваюць каго запрасіць на асамблею, альбо каму даручыць нешта далікатнае. Пільныя шэрыя вочы пад цяжкімі павекамі маглі мгненна рабіцца наіўна захопленымі, высокапрыўзнятыя бровы выказвалі то хітрасць, то фанаберыю, то радаснае здзіўленне. Твар худы, лоб высокі, Ужо з намечанымі зморшчынамі вузкія вусны, спрыхаваныя ў куточках увесь часнай усмешкай. Пан цырымонна пакланіўся. Шчыра прашу прабачэння за гэты маленькі спектакль, але ён быў неабходны па прычынах, аб якіх мы з вамі пагаворым. Спадзяюся, э, у больш прыемнай і бяспечнай абстаноўцы. Дазвольце прадставіцца генерал-фельдмаршал армии яе великости российской императрицы Катерины II князь Миколай Васильевич Рапнин. и студыёзус опустили шабли. Племеннику всемогутного российского канцлера панина Миколай Рапнин был особою речи посполитой надзвычай ведомой и уплывовой. Нягледзячы на параўнаўчы малады ўзрост каля 30 гадоў, спрактыкаваны дыпламат, палітык і вайсководца – асабісты сябра Міхала Баінскага, Станіслава Панятоўскага і шмат яшчэ каго. І падступны хітры ворах таксама шмат для каго. Піфагору расейскі гость не спадабаўся пад злосны брэх знірваванага сабакі ягоная мосць. Генерал-фельдмаршал Рапнін пацягваў з парцалянавай філіжанкі духмяную каву. Самі лёднікі модны напой не пілі, бо занудны доктар сцвярджаў нібыта кава шкодная для сэрца. Але для аматару трымалі. Э, што гэта за шляхецкі дом, дзе няма ні кавы, ні тытыню, табакерка, дарэчы, таксама прысутнічала залатая, круглай формы, усыпаная смарагдамі, з вензелем новай расійскай імператрыцы, госць дэманстратыўна выклаў яе з кішэні такімі каштоўнымі забаўкамі кацярына адорвала асабліва прыбліжаных. Рапніна кінуў вострым шэрым паглядам саламею лёднік, якая прынесла цукерніцу з марцыпанамі. Чуткі не манілі. <laughs> Ах, як шкада, што вам не 15 гадоў, мая пані. Соломія недавменно ускинула брови, і гость потлумачив. «Тоді я обов'язково зладів би ваше викрадання!» Навучив світському обиходженню і продав би вас за шальоні гроші якому-небудь королю. Ви стали б фавориткою і допомагали б мені у моїх невеличких інтригах». Пан Миколай умудрався гаварыць такой вясёлай дабрадзеннай лёгкасцю, што немагчыма бурацца ці крыўдаваць, хаця сказанае не было жартам. Саламея усміхнулася куточкам роту. «Значыць, мне трэба падзякаваць Богу, што я дастаткова старая». па твары лёдніка, такім годнакаменным прабег незаўважна для старонніх небяспечны цень. Рапнін, хаця я ніяк не прыгажун са сваім выцягнутым худым тварам быў удалым паляўнічым на амурным фронте. Шмат балбаталі пра ягоны роман з пані Ізабелай Чартарыйскай у дзяводстве Флемінг, так што прафесор з задавальненнем абышоўся без ягоных камплементаў на адрас жонкі. Можа быць, мы ўсё-ткі пяройдзем да справы ваша светласць рапнення змушана адсёрбнуў кавы, адставіўшы мезянец з доўгім паліраваным пазногцем. І мройна ўтаропіўся на намаляванага Арыстоцеля, нібыта у пазалочанай рамцы красаваўся не змрочны стары філосаф, а паўаголеная Дыяна. Ах, <laughs> гэтыя справы і сур'ёзны падыход да іх – О, самыя вялікія глупствы свету рабіліся самымі сур'ёзнымі выразамі твараў, сябры мае. Іронія. Іронія вось што ратуе чалавецтва ад, ад узаемнага вынішчэння, бо немагчыма забіць таго, хто цябе рассмяшыў. А вы такі сур'ёзны пан прафесор. Я доўга збіраў пра вас звесткі. Навошта? ваша мосць, ветліва папытаўся лёднік, якому не ў навіну было падтрымліваць свецкую гаворку, што нагадвала шлях карабля між смяротна небяспечных рыфаў. Вы мне патрэбны, весела патлумачыў рапнін. Вы праваслаўны, прычым э, не баіцеся вызнаваць сваю веру, не звязаны па сутнасці васальнай клятвы ні з якім магнатам, валодаеце дастатковымі ведамі і праніклівасцю, каб выконваць далікатныя даручэнні. Не заставалася праверыць, ці можаце вы абараніць сябе, прабачце, але ў аповедах пра ваша эфектавальнае майстэрства можна было западозрыць вялікую долю казачнасці, што ж, тое, што я ўбачыў, уражвае. Вы на пару со сваім вучнем уяўляеце сябе дастаткова пагрозную сілу. Пры тым, што яна не кідаецца ў вочы, што пры м, далікатных даручэннях вялікая вартасць. З чаго вы ўзялі, што мы будзем на вас працаваць? Не вытрымаў пранціш, якому адзін з наймітаў генерала парэзаў рукаў, навюткай світкі. А куды вы падзенецеся? абаяльна усміхнуўся пасол. Э, Самі падумайце, часы цярпімасці тут заканчваюцца. Вас, пан лёднік, не пакінуць у сценах акадэміі, якая кантралюецца езуітамі. Свята духа ў кляштар, куды вы ходзіце, і шпіталь пры ім хутка зачыняць, як і іншыя праваслаўныя храмы, а схізматыкаў пачнуць трактаваць як здрайцаў ворагаў. У краіне ёсць людзі, якія не хочуць падобнага дапускаць, і, думаю, сумленні прымусіць вас да іх далучыцца. У вас ёсць і асабістыя магутныя ворагі, да таго ж вы зноў аказаліся пасведчанымі ў дужа небяспечную таямніцу. Ну і акрамя іншага, я ведаю вашу маленькую слабасць, пан лёднік. Рапнін паставіў кубак на стол і пабарабаніў пальцамі па сталешніцы з чорнага дрэва, адбіваючы такт мазуркі. Вы не можете утрымацца перад магчымасцю займець новыя унікальныя веды, тым болей, калі гэта будзе аплочана і абгрунтавана высакароднай мэтай. І што вы хочаце мне даручыць, ваша міласць? Лёднік па-ранейшаму быў дасканала спакойны, але ад ягонай усмешкі цягнула холадам, як ад ледзяной гары. Ну, э, скажам, праехацца ў ваколіцы Лондона. Вы ж там бывалі ці не так? Маеце карысныя знаёмствы і пашукаць там адну рэч. Вы ведаеце, пра што я кажу? Вы бачылі малюнак, выкананы адным прыгожым аўтаматам. На ім адлюстраваны складзены з каменных глыжоў будынак з надпісам над уваходам «Вікторія Феррум Луце». І вы здагадаліся пра спадчыну таямнічага доктара Дзіка. Шкоднік кінуў знішчальны позірк на балбатлівага неўпару студыёзуса. Той пачырванеў. Значыць, пан Міхал Багінскі быў не менш балбатлівы за студыёзуса, І ўсё, што выведала для яго сястра, пераказаў расейскаму сябруку. Вы дзейнічаеце ў інтарэсах ягонае мосці князя Баінскага альбо ў інтарэсах яе вялікасці імператрыцы, ваша светласць, з заўважнай з'едлівасцю дакладніў прафесар. Якая вам розніца? – шановны доктар, адказаў князь не менш з'едліва. Вы прабачце за параўнанне трэска, якая трапіла ў моцную плынь, хоць можа і лічыце сябе магутным караблём. Лёднік не звярнуў увагу на крыўдныя словы. У любым выпадку павінен папярэдзіць, што многія дзівосы звязаны з імем доктара Дзіня болей, чым міф. <laughs> Шалберства, мой дружа! Чыстай вады шалберства, весела пагадзіўся рапнін. Усе гэтыя люстэркі, у якіх паказваецца будучыня, чароўныя крышталі мова анёлаў. Толькі сродак садраць грошы з даверлівых дурняў і зрабіць кар'еру пры двары. Чараўная зброя, калі не знаходзіцца ў руках фокусніка, будзе зусім бескарыснай, падобна люстэрку, што захоўваецца ў графа Пітербора. Так я атрымаў у руках тое люстэрка, запэўніваю, гэта просты кавалак вугля. Тады э, навошта вам здабываць артэфакты, ваша светласць? калі яны ўсяго толькі інструментарый фокусніка слушна папытаўся пранцішак з усяе сілы, намагаўся пераймаць сухавата насмешлівы свецкі тон суразмоўцаў. Рапнін фыркнуў, як кот, які выпадскаў нос у смятане. Маюць сілу не рэчы, а вера у гэтую сілу. Давайте я расскажу вам одну казку, мои сябры. Князь откинулся на спинку кресла, хитро прижмурив очи. Дзесьці на двары нарэшце стих Пифагор, нібыта і ён захацеў паслухаць. Адзін вялікі вяльможа, Улада якога была не меншая, можа і болей за каралеўскую. Наведаў кракаўскі кляштар. Мяккім голасам пачаў князь прынялі там вяльможу лепей, чым караля, паказалі ўсе рэліквіі кляштарнай скарбніцы, сярод іх нават таемны экспанат, да якога не дапускалі нікога, бо лічылася, што з ім звязаная нейкая д'ябальшчына. Гэта былі рыцарскія латы, цяжкія сталёвыя, і разрэзаныя дакладна напалам, як кавалак масла ножом, пачынаючы ад шышака шалому. Зрэз раўнюткі і аплаўлены, як ад высокай тэмпературы. Вельможа дужа зацікавіўся, дзе б здабыць такі меч, які здольны лёгка разразаць загартаваную сталь, і высветлілася, што гэта зроблена зусім і не мячом у нашым звычайным разуменні – А 200 год таму прыехаў у кракаў ангелец, вучоны доктар, вальнадумец і алхімік, які некі час хаваўся ў Польшчы ад непрыемнасцяў. Той ангелец быў выбітным вучоным і нават даваў каралю Жыгемонту урокі матэматыкі. А яшчэ любіў уражваць публіку рознымі фокусамі, якія паказваў з дапамогай люстэрак. Прывідаў выклікаў, змушаў прадметы знікнуць А аднойчы заявіў, што анёлы падказалі яму, як зрабіць вогненны меч. Доктар зладзіў з некалькіх люстэрак рознай формы і драўляных шчытаў адмысловую вялізную скрыню, змясціў туды рыцарскі рыштунак, скіраваў сонечны прамень у спецыяльную адтуліну і ха, раз са скрынкі дасталі разрэзаныя напалам латы. Публіка вохкая, доктор ганарыст абвяшчае, што калі яму дадуць магчымасці грошы, ён зладзіць такую зброю, што варожае войска зрэжа як касою. Але заміж захопленых воклічавы кучы золата сустрэўся з абвінавачваннямі ў вядзьмарстве. Сабраў свае манаткі люстэркі з'ехаў назад у ангельшчыну. На развітанне, аднак, паабяцаў, што надыдзе час, калі ягонае вынаходніцтва ацэняць. А дзеля гэтага ён схавае яго ў надзейным месцы і абавязкова перадасць ворагам польскага караля. А чаму вы думаеце, ваша светлась, што той доктар насамрэч не вынайшаў цудадзейнай зброі? Пацікавіўся лёднік. Калі быў эмпірычны доказ рассечаная сталь. Ха. Вы лепей за мяне ведаеце, пан прафесар. Як можна загадзя распалавініць латы, як з дапамогай сістэмы люстраў, падмяніць імі цэлыя, прамовіў князь. Бо акрамя гэтых латаў чаму ні на чым не выпрыбаваны вогненны меч? Чаму не ўпаліўся ніцма перад яго ўладальнікам, але наш сучаснік вельможа, з якога пачалася казка гэтымі пытаннямі не пераймаўся, проста захацеў атрымаць чароўную зброю. Золата давядзе і да пакінутага Эдема, вось толькі уваход туды не купіш. Вяльможу даклалі, што ёсць запавет стваральніка анёльскага мяча, але доктар нічога не ўчыняў проста і па-людску, ён зрабіў ляльку, якая ўмела маляваць, і перад смерцю наладзіў яе так, каб малявала месца, дзе спачывае ягонае вынаходніцтва. Ляльку замест дакумента завяшчаў шведскаму каралю. Але кароля д'ябальскага падарунка адмовіўся, і тады ляльку спалілі. Застаўся толькі механізм, які, як цудоўны экспанат, паказвалі ў шатландскім замку. Наш вяльможа не пашкадаваў грошай. Механізм выкупіў і замовіў, каб яго аднавілі ў Швейцарыі. Вось толькі пабачыць, плён свае працы не паспеў, памёр. Дык э, вялікі гетман жа паспеў атрымаць аўтамат, удакладніў пранціш. Рапнін пастукаў пальцамі па сваёй табакерцы. А хто сказаў вам, ваша мосць, што герой майго аповеду, вялікі гетман, Міхал Казімір Рыбанька, а? Ха-ха. <laughs> Насамрэч, я гаварыў пра ягонага брата Гераніма Радзівіла. Музыка Лёдники пранчиш спохмурнели, а Соломея захинула твар тонкими руками. У Слуцким замку Геранима жорсткага ім усім давялося перажыць нямала. Зняволеная ў вежы Саламея мусіла ўдаваць сябе па загадзе князя Сільфіду. Лёднікі пранціш, якія адправіліся выручаць яе самі, сталіся вязнямі сутарэнняў. Значыць, ягоная моць Міхал Казімір Рыбанька выкупіў замоўлены братам аўтамат, прамармытаў доктар. Але, як я назіраў, ён вельмі не любіў усялякіх вядзьмарскіх штуковін – Відаць, не хацеў, каб хтосьці скарыстаўся падазронай зброяй, асабліва сын. А можа, проста значэння гэтай штуковіне не надаваў, вось і адпісаў мне. Франціш злосна фыркнуў, зазначыўшы ў думках, што ў атачэнні ягонай мосці пана караля радзівіла, той ўсё і аднак дужа жадае таямніцу скарыстаць. Дык э, вы не патлумачылі ваша мосць. Навошта нам ехаць за нейкім шалберскім прыстасаваннем ад якога ніякага толку? Рапнін разглядаў свае пярсцёнкі, як быццам першы раз іх бачыў, паўтараю. Маюць сілу, не рэчы, а вера у іхнюю сілу. Пакуль шаноўны князь Міхал Багінскі будзе чакаць, калі яму даставіць за мор акіяна з вострава Буяна цудадзейную зброю, з якой ён пераможа ўсіх і стане каралём і мужам імператрыцы, ён будзе граць сабе на кларнеце, маляваць на тюрморты з персікамі і ўдасканальваць тэатральныя машыны. І гэта найлепей для нашай сітуацыі. Дарогу вам аплоцяць, э, сябры мае. «Дарогу куды?» «Ясна, вельможны князь, не вытрымаў прафесар. Мы не ўстанавілі месца знаходжання пячоры». Гость паблажліва усміхнуўся. «Знойдзеце вы, што ці не знойдзеце, ведаеце дакладна, куды ехаць альбо не, на плаці гэта не адаб'ецца». Галоўнае той чалавек, якога пан Багінскі з вамі пашле, не павінен сумнявацца ў важкасці даручэння і дакладнасці вашых звестак і будзе рэгулярна паведамляць пра напружаныя пошукі свайму сюзерэну. Вось яно што, нехта ад багінскіх адразу вспомніўся белавалосы гігант Герман Ватман Целаховнік князя Міхала Багінскага. шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча музыка кампазітара александра літвіноўскага выканаўца артыстка маргарыта захарыя